Iskaichunka tawayoh Caj capítulo. Jesús pa causaremos janmanta. Chay warmikunam domingo tutapaita sepoltura preparas preparasjanko lorkunata parikuspa, sepulturaman rerjako Sepultura punkupi rumitam, tarirurjako asurechisjataña. miyayku ikuspanko Señor Jesús pa cuerpontaja manaña tarerjakocho. Mana imaruraitapas atichkaptinkom, Kancharichkaq pachayuq iskay runakuna paykunaman rikuriykurqa. Mancharikuymanta pampakama kumukuykuptinkum chay runakuna kausa Imanasqataq paiga manam kay piñachu kachkan, aswanha kausarirungmi. Yuyarichik ya, Galilea laupi Dios manta Diosmanta uchasapa mi ya sa kimsa mantam kausarimusa, nispa. Hinaptinmi chayraq yuyarirurqaku, Jesuspa chayna nisjanta. Sepulturamanta mi tukuy chunka kuna pasacusjan manta Apostol kunamang Apostolkunaman kunam Karja Magdala llaqtayuq María, Juana, Jacobopa maman María, inaspa wakin warmikuna. Chayta kunam PISPAN con mana MI Chay warmikunapa willakushanta. Pedro mechaja sepulturaman kallparja. pija sepulturata LLANYA sabanaslaña PIHA KACHKASJA Chaynata admiras Y kuterirja. Imaus JESUS Jesús Jesuspa manta. Jerusalén manta iscaeligo nin tarikoh emaus mi, chay domingo punchau perichkarjako Jesuspa iscay porejmasinkuna. Tukui ima han manta parlastin merichkarjako. Rimaspa hinaspa tapunakuspa richkaptinkum, paikunaman Jesús asoikospan paikunawan rerja. Asuanja manan paikasjanta rejserjakucho, telawan hina ñawinko harkachisja raiko. Jesús mi paikunata tapoikorja imamantataq puristin tapunakuchkankichik? Nispa. Chaymi mi sayaykurqaku. Hinaptinmi Cleofas sutiyuq runa payta nerja. payan llapallan runakunam yachanku, kay punchawkunapi tukuy ima sucedikusqantaqa. Hinaptinchum, chaypi yachachkaspaykipas paikipas, yachaytaqa mana yachanki? Nispa. Chaymi Jesusñataq Y Imataq pasakurqa? Nispa mi Hinaptingmi paykunañataq nirqaku. Rimachkanikoha Nazaret llaqtayuq Diosmanta willako Jesusmantam. Payqariki Diospaj ayllanpipas pipas, runakunapaj ayllanpipas, atiywanmi milagrukunata rurarqa, chaynataq yachachirqapas. Ichaqa sacerdotikunapaj jefinkunam, en aspam sentenciarurhako, inaspam chakatarurhako. paiga Israel tachike libranga, nispaykum ñuqaykuqa suyachkarqaniku kunanwanqa kimsa punchawñam chaykunapas susadikusqanqa aswanqa admirasqataqmi kachkaniku ñuqaykuwan kaq warmikunam sepulturaman rirqaku paykuna kutiramuspankum willawarqaku Jesuspa cuerpontaqa manaña tarimusqankumanta paykunamansi angelkuna rikuriykuspa nisqa Jesusqa kawsachkanmi nispa en Hinattingmi yugaycuan manta wakinkuna, sepulturaman rispanku, warmikunapan ishanta hinalla Jesús pa cuerpumpas, manas piñachu. Chayme Jesús ikunata nerja. Mana hamkunaga Dios Manta Diosmanta tu tukuy iman isqankutapas sasallaña kriqmi kankichik. Anaq pachaman kutinampaga, manachum kunata nyakarinan Karja, Nispa libro libro manta hallarispam, Diosmanta manta lebronkunapi tukunankama manta rimaqta entindicherja. Imaos chaman Imaus karutaraj richkaj hina, ñanman churakuykuptin copting, paikunanyata jarkarjaco. Tardiñam, ñuhaikuan kuskaya kaypi tutaikamuchkanyam, nispa. nispa. mi paikunawan samananpaq y Misaman tiyaykuptinkuñataqmi, Tantatapi ikuspan graciasta jorja. Paki ikuspan Paikunaman mi huykarirja. Hinaptinmi chay como sogmanta kichari kicharikuruptin, Paija Jesús kasqanta Pa Payñatagmi chinkarurja, admiras Admiras admirasqallaña ninakurja. Manachum parla en inaspa biblia mantapas Bibliamantapas Waptinjik, nispa. Chayra tulyapim Jerusalén llaqtaman koterirqaku. Chaypim tariykurqaku, jata chunka hukniyuq disipulunkunata, kumpañaqninkunatawan, paykunam ninakuchkasqa. Chiqaptapunim Señorqa kawsarirusqa, Pedromanpas Cunyam, nispa. Hinaptinmi imaus llaqtamanta kutimuqkunapas willakurqaku, imam ñampi pasakuqmanta, hinaspa misapi tantata pakiptin riqsirusqankumanta. disipulong kunaman Jesus pa rikurikos kang manta. Chay kunamanta rimachkaptin kuragmi, jesús Jesus rikurikos pang nerja, nispa. kaichik, nispa. kay manta junjaymanta nuancharikurirjako alma kasjanta piensaspanko. Chaymi Jesus ñatag nerja. kichik, imanas kachkankichik, imanasjatag manta kasjaymanta iskayrayachkankichik, hawaichik Makikunatawan chakikunata. Munaspaykichinqa, llachpaykuwaychik Haita kasqayta pa. Almaha mana yogmi mana Chainata ñuqa michaqa cuerpoyuq kachkani. Chaynata nispanmi, clavuspa yaykusqan makinkunatawan chakinkunata, paykunaman Kusikuimantawan admira admirakuymanta manarach kriptinkum, Jesús korha. Imallaykichikpas kachkanchu kaypi mikuykunaypaq, nispa. Hinaptinmi kankasqa challwapa partintaq uykuptinko, paykunapa hayllampi mikuykurqa. Paykunatam nirqa. Kaykunaqa dios manta qillqasqankuna, Diosmanta willakujkunapa En aspa Salmos librupi qillqasqa kaqkuna cumplikunanpaqmi. Chaytaqa hamkunawan kachkaspayraqmi willarqaykichik. Yuyayninkuta kichaykuptinmi, Chayraj Entindi jako Biblia y Chaymi paikunata Jesús nerja. Qillqasqaman hinama, ñuqa y causarimuna hinaspa wañuspa, kimsa y kawsarimunay karqa. Chaynapi Jerusalempipas, corona cuna nacionkunapipas, o runakuna wanakuspa uchankumanta pampachasqa kanankupaq. Chaynaqa, Mantaha hamkunam testigo kankichik. mi kachamusaq, ta itapa prometisqan chuya espirituta. Kay Jerusalén llaqtapim suyaykunkichik, hanaq pachamanta hamuqpa atinin chaskinaykichikkama. Hanaq pachaman Jesus Jesuspa manta. Chaynata rimaruspanmi, Bitaniaman paikunata pusarja. Chaypi makinkunata ujariykuspan bendeserja. bendecerja. Inaspam altuman ujariykuspa, paikunamanta chinkarurqa, hanaq pachaman apasqa kaspan. chicos es manco te sinchikus Jerusalén toco y tiempo un templo picaspanco Dios talabajo.